Pakartoto įstatymo knyga. 17 skyrius. Neaukok viešpačiai, savo dievui, avies, nejaučio, sutrūkumų ar kokia nors kliauda, nes tai yra pasibjaurėjimas viešpačiui, tavo dievui. Jei tavo krašte kurį viešpats tavo dievas tau duos, būtų vyras ar moteris, kuris nusikalto viešpačiui, tavo dievui, sulaužydamas sandorą ir tarnaudamas svetimiems dievams, bei garbindamas juos, arba saulę, menulį, ar kitą dangaus kūną, ko aš jums neįsakiau daryti, ir apie tai tau bus pranešta. Tai rūpestingai ištirk, ar taip iš tikrųjų yra. Jei padarytas toks nusikaltimas Izraelyje, išvesk vyrą ar moterį, padariusi tą bjaurų nusikaltimą prie miesto vartų ir užmušk akmenimis. Bausi mirtimi tą, prieš kurį liudis du ar trys liudytojai. Ne vienas nebus baudžiamas mirtimi, liudien prieš jį tik vienam liudytojai pirmieji mes akmenį, o tada prisidės ir likusieji. Taip, pikta bus pašalinta iš jūsų tarpo. Jei kuri byla bus tau per sunki dėl kraujo, išteisinimo ar sumušimo ir sukels ginčius tavo vartose, atsikelk ir eik į tą vietą, kurią viešpats tavo dievas išsirinks kreipkis į kunigus iš Levio giminės ir į teisėją, kuris bus tuo metu, ir jie nurodys tau teisingą sprendimą. Daryk, ką jie įsakys ir kaip pamokės. Elkis pagal jų įsakymus ir nurodymus, nenukrypk nuo jų. Kas ižuliai nepaklūstų kunigui, kuris tarnauja viešpačiai, tavo dievui, ar teisėjui toks asmuo te miršta. Taip pašalinsi piktą iš Izraelio. Visa tauta išgirs, bijos ir daugiau įžuliai nesielgs. Kai būsi žemėje, kurią viešpats tavo dievas tau duos, ją paveldėsi, gyvensi joje ir norėsi išsirinkti savo karalių, kaip visos tautos aplinkui, tada privalai paskirti karaliumi tą, kurį viešpats tavo dievas pasirinks iš tavo brolių. Karaliumi negali būti svetimšalis, kuris nėra tavo brolis. Jis neturės daug žirgų ir neves tautos atgal į Egiptą daugiau žirgų įsigyti, nes viešpats įsakė, niekomet tuo pačiu keliu nebegrįžti. Jis neturės daug žmonų, kad jo širdis nenukryptų ir nekraus savo sidabro ir aukso. Atsisėdęs į karalystės sostą, jis pasidarys šito įstatymo nuorašą iš Levio giminės kunigų, laikys jį pas save ir skaitys visas savo gyvenimo dienas, kad išmoktų bijoti viešpaties, savo dievo ir laikytis žodžių bei paliepimų surašytų įstatymę, kad jo širdis nepasikeltų į puikybę prieš brolius ir jis nenukryptų nuo įstatymo nei į kairę, nei į dešinę, kad ilgai karaliautų jis ir jo vaikai Izraelyje.